بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمن يزمونه من جي ورحمة من يكرهمه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد enyi mlioamini timizeni ahadi mmehalalishiwa wanyama wa mifugo ila wale mnaotajiwa lakini msihalalishi kuwinda na nyimmo katika hija hakika mwenyezi mungu anahukumu apendavyo يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب enyi mlioamini msivunje hishma ya alama ya dini ya mwenyezi mungu wala mwezi mtakatifu wala wanyama wanaopelekwa maka kuchinjwa wala vigwe vyao wala wanaoelekea kwendea nyumba takatifu wakitafuta fadhila na radhi za mola wao mlezi na mkisha toka hija yenu basi windeni wala kuwachukia watu kwa kuwa walikuzuilieni kufika msikiti mtakatifu kusikupelekeeni kuwafanyia uadui na saidianeni katika wema na uchamgu wala msisaidiane katika dhambi na uadui na mcheni mwenyezi mungu hakika mwenyezi mungu ni mkali wa kuadhibu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم mmeharamishiwa nyamafu na damu na nyama ya nguruwe na mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya mwenyezi mungu na aliyekufa kwa kunyongeka koo na aliyekufa kwa kupigwa na aliyekufa kwa kuanguka na aliyekufu kwa kupigwa pembe aliyeliwa na mnyama ila mkimdiriki kumchinja na pia ni haramu kula nyama aliyechinjiwa masanamu na ni haramu kupiga ramli hayo yote ni upotovu leo waliokufuru wamekata tamaa na dini yenu basi msiwaogope bali niogopeni mimi leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu na nimekupendeleeni uislamu uwe dini yenu na mwenye kushurutishwa na njaa bila ya kupendelea dhambi basi hakika mwenyezi mungu ni msamehevu na mwenye kurehemu yasalunaka madha uhilla lahum قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله Inna Allaha sari'ul hisab, wanakuuliza wamehalalishiwa nini? Sema mmehalalishiwa kila vilivyo vizuri na mlichowafundisha wanyama kukiwinda, mnawafundisha alivyokufunzeni Mwenyezi Mungu, basi kuleni walichokukamatieni na mkisomee jina la Mwenyezi Mungu. na mcheni mwenyezi mungu hakika mwenyezi mungu ni mwepesi wa kuhisabu alyauma uhilla lakum الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متقين تَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين leo mmehalalishiwa kila vilivyo vizuri na chakula cha waliopewa kitabu ni halali kwenu na chakula chenu ni halali kwao na pia wanawake wema miongoni mwa waumini na wanawake wema miongoni mwa waliopewa kitabu kabla yenu mtakapowapa mahari yao mkafunga nao ndoa bila ya kufanya wahasharati wala kuwaweka kinyumba na anayekataa kuamini bila shaka amali yake imepotea naye katika akhera atakuwa miongoni mwa wenye hasara الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله suratul maida imeteremka madina hii sura ya madina idadi za aya zake ni mia moja na ishirini na hii ni katika sura zilizoshuka karibu na mwisho humu umebainishwa wajibu wa kutimiza maagano sawa yakiwa baina ya mja na mola wake mlezi au baina ya watu wenyewe kwa wenyewe na sura hii imebainisha baadhi ya vyakula vilivyoharimishwa kama ilivyobainishwa vilivyohalali na kuhalalisha kuwaoa wanawake wa ahli kitabu wakristo na mayahudi zimetajwa pia humu nguzo za udhu na kutayamam kadhalika imeelezwa kutakikana kufanya waadilifu na adui na sura hii imeashiria nema za mwenyezi mungu juu ya waislamu na wajibu wao kukihifadhi kitabu chao na ikaelezea kuwa mayahudi wameyatingua maneno kutokana na pahala pake na wakristo wakayasahau baadhi ya mambo waliyokumbushwa na kwamba wao wamekufuru kwa kusema kwao kuwa masihi ni mwana wa mungu kadhalika sura hii inawakanusha mayahudi na wakristo kwa yale madai yao kwamba ati wao ni wana wa mungu na vipenzi vyake kisha tena sura hii imekusanya baadhi ya habari za mayahudi kama ilivyokusanya kisa cha wana wawili wa adamu kisa hichi kinathibitisha kuwa uvamizi na kudhulumiana ni katika tabia za kibinadamu tena kuwajibika kumtoza kisasi mwenye kudhulumu ni njia ya kudhibiti tabia hii mbovu isivuke mpaka na sura almaida imeeleza adhabu ya kumtia adabu mwenye kufanya fiski na wizi tena baadaye ikarejea kubainisha vipi mayahudi walivyopindua hukumu za sheria zilizokuwamo katika taurati na ikabainisha kwamba katika taurati na injili ulikuwapo ukweli na haki kabla ya kuchezewa na kugeuzwageuzwa na ikahakikishwa kuwa ni wajibu kuhukumu kwa mujibu alivyoteremsha mwenyezi mungu sura imeashiria juu ya uadui wa mayahudi na wakristo kwa waumini na wajibu wa kutowanyenyekea na kutowaridhia kwa wanayoyatenda na kuwa ni dharura kuwapinga na sura imethibitisha kuwa wakristo wamekufuru kwa kusema kwao mwenyezi mungu ni mmoja wa watatu tena quran katika sura hii imewasifu baadhi ya wakristo ambao wameikubali haki na wakaiamini na ikamkataza muumini kujiharimishia mwenyewe vitu vizuri na ikabainisha nini kafara ya kuvunja kiapo sura hii kadhalika imeharimisha ulevi kabisa na imebainisha ibada za hija na cheo cha alkaaba na miezi mitakatifu na ikaelezea upotovu wa baadhi ya mambo waliojiharimishia waarabu wenyewe kwa wenyewe bila ya hoja wala dalili yoyote kama ilivyobainisha wasia wakati wa safari mwishowe sura hii imehitimisha kwa kutaja miujiza iliyotokea kwa nabii isa alaihi salam na juu ya hiyo miujiza banu israeli walimkanya pia sura imetaja kuwa nabii isa alaihi salam hana dhambi ya waliopotoka wakamwabudu na imeeleza ufalme wa mwenyezi mungu subhanahu juu ya mbingu na ardhi na ukamilifu wa uwezo wake enyi waumini jilazimisheni kutimiza ahadi zote baina yenu na mwenyezi mungu na ahadi za kisharia ziliyo baina yenu na watu wengineo na mwenyezi mungu amekuhalalisheni kula nyama hoa yaani nyama wa kufuga kama ngamia ng'ombe kondoo mbuzi na kadhalika ila wale mliotajiwa kuwa ni haramu wala haikujuzieni kuwinda barani pale mnapokuwa mmehirimia hija au mpo katika eneo la ardhi takatifu hakika mwenyezi mungu huhukumu apendavyo kwa hikima yake yeye ndiye muumbaji na ndiye mwenye kujua jema na baya la viumbe vyake na haya ni miongoni mwa ahadi za mwenyezi mungu ziliyo juu yenu enyi waumini msivunje hishma ya alama ya dini ya mwenyezi mungu yaani ibada alizoamrisha mwenyezi mungu kama ibada za hija wakati wa ihram na sheria na hukumu nyinginezo wala msivunje hishma ya miezi mitakatifu kwa kuzua vita katika miezi hiyo wala msipige wanyama wanaopelekwa maka kwa kupokonya au kuzuia wasifike huko wala msiwavue vigwe walivyofungwa shingoni mwao kuwa ni alama kuwa wamekusudiwa kupelekwa nyumba takatifu na kuwa watakuwa dhabihu wa hija wala msiwapinge wanaokusudia kwenda hija nao wakitafuta fadhila na radhi za mwenyezi mungu na mkishavua ihram na mkatoka kwenye eneo la alharamu basi mnaweza kuwinda mtakavyo wala msipelekewe na chuki yenu kubwa kwa wale waliokuzuiyeni kufika kwenye msikiti wa maka mkawafanyia uadui enyi waumini saidiyaneni katika kutenda heri na mambo yote ya utiifu wala msisaidiyane katika maasi na kupindukia mipaka aliyoiweka mwenyezi mungu na ugwepeni adhabu ya mwenyezi mungu na nguvu zake hakika mwenyezi mungu ni mkali wa kuadhibu wale wanaomkosa mwenye kuhiji akishahirimia yani kunuia kuhiji huwa haramu kwake baadhi ya mambo kama kuvaa nguo iliyoshonwa kukata nywele kuwinda na kadhalika mpaka amalize ihramu nako ndiyo kwisha ibada ya hija enyi waumini mwenyezi mungu amekuharimishieni kula nyamafu yaani aliyekufa bila ya kuchinjwa kisharia na damu inayotiririka na nyama ya nguruwe na yule ambaye wakati wa kuchinjwa ametajiwa jina lisilokuwa la mwenyezi mungu na aliyekufa kwa kunyongwa au aliyepigwa mpaka akafa au aliyekufa kwa kuanguka au kwa kupigwa pembe au kwa kuliwa na mnyama mwingine ama yule mnayemdiriki angali uhai naye ni mnyama wa halali kuliwa mkamchinja basi huyo ni halali kwenu mwenyezi mungu ameharimisha kula wanyama waliotolewa sadaka au mahanga kwa masanamu na pia ameharimisha kuagua yaliyoghaibu kwa uganga wa kupiga ramli na mfano hayo kula chochote katika vilivyotajwa kuwa ni haramu ni dhambi kubwa na ni kutoka kwenye utiifu wa mwenyezi mungu tangu sasa tamaa ya makafiri kuiviza dini yenu imekwisha potea basi msiwaogope kuwa watakushindeni bali ogopeni kutofuata amri zangu leo nimekukamilishieni hukumu za dini yenu na nimekutimizieni neema yangu kwa kukupeni nguvu na kukuimarisheni na nimekuhitarieni uislamu uwe ndiyo dini lakini mwenye kulazimika kwa njaa akala kidogo katika hivyo vilivyoharimishwa akala ili asife bila kukusudia waasi basi mwenyezi mungu humsamehe mtu huyo kwa kulazimika kula cha haramu asijakafa mwenyezi mungu ni mwenye huruma na rehema kwa alivyohalalisha hafi mnyama wenyewe ila kwa maradhi na hayo maradhi humdhuru mwanadamu akila nyama yake na huenda maradhi mengine yakawa ya kuambukiza katika damu vimo vijidudu vya maradhi ama katika nyama ya nguruwe mna vitu kadhaa wa kadhaa vya kumdhuru mtu na vilivyochinjwa kwa jina la asiyekuwa mwenyezi mungu na waliochinjiwa masanamu au mashetani hayo ni mambo ya ibada potovu na vilivyonyongeka na vilivyoanguka na kupigwa pembe ni sawa na mfu au mzoga kwa kuwa vimekufa kwa vifo vibaya na hasa kwa kuwa damu yake haikutoka imevilia humohumo ewe mtume waumini wanakuuliza nini walichohalalishiwa katika vyakula na vyenginevyo waambiye mwenyezi mungu amekuhalalishieni kila chema kipendacho nafsi njema na pia amekuhalalishieni kula kinachowindwa na wanyama wenu mliowafunza kuwinda kwa kutokana na alivyokufunzeni mwenyezi mungu basi kuleni wanavyowinda wanyama hao mliowatuma na mtaje jina la mwenyezi mungu pale mnapowatomeza na mcheni mwenyezi mungu kwa kuzishika sheria zake wala msikiuke mipaka yake tahadharini kumkhalifu mwenyezi mungu katika hayo kwani yeye ni mwepesi wa kuhisabu leo yaani tangu kuteremka aya hii mmehalalishiwa kila kilichochema kipendacho nafsi njema na pia mmehalalishiwa chakula cha watu wa kitabu yaani mayahudi na wakristo na waliochinja wao katika vitu ambavyo havikutajwa kuwa ni haramu kama ilivyokuwa wao ni halali kwao kula chakula chenu na mmehalalishiwa nyinyi kuwaoa wanawake wema wa kiislamu na wa ahli yaani mayahudi na wakristo hayo kwa sharti mkiwapa mahari yao kwa kusudi ya kuwaoa siyo kwa kuingiana nao kinyume na sharia kwa jahara au kwa kuwaweka mahawara kinyumba na mwenye kuipinga dini basi amepoteza malipo ya amali yake aliyodhani kuwa ndiyo itamkaribisha naye huko akhera ni katika waliohiliki